بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع المذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة الدارين آمين رضي الله عنكم آمين باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور huu ni mlango wa kukataza bid'a na mambo yalozuliwa qala Allah ta'ala amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia famadha ba'da alhaqqi illa ad-dalal ni kipi tena kilichopo baada ya haki ila upotovu maana hakuna kingine ila upotovu waqala taala namesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia ma faratna fil kitabi min shay'in hatukuacha katika Qur'ani min shay'in chochote kinachohitajika kwa ajili ya binadamu basi hakikuachwa kutajwa ndani ya Qur'an ukiona kwamba hujakifikia unachokihitajia kutoka ndani ya Qur'ani maana yake ni kwamba wewe ndio mukassir ilmu yako haijafikia kugundua lakini kimo kila baada ya muda watu wanagundua vitu vingine ambavyo wanakuja kukuta asili yake kumbe imo ndani ya Qur'ani. Tulikuwa tukundua kwa njia hii, tumegundua njia hii, lakini tungezama kwenye Qur'ani tungeona. Waqala Taala, na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia, fa intanaza'tum fi shay'in, na iwapo mtagombana katika jambo. Tanazu ni mtu kusema jambo kisha mwingine kulipinga kwa hiyo kugombea jambo moja, huyu anasema ni hivi na huyu anasema ni hivi. Hii jina lake inaitwa tanazu. Maanake asli ya tanazu ni kuwa na kitu wewe umekishika upande mmoja na mimi nimekishika upande mmoja, wewe unakivuta unakitaka wewe na wewe na wewe unakivuta. Hii ndio asli ya tanazu, ni hiyo. Kisha inatumika katika kutoa hoja katika jambo au kukhtalifiana katika jambo huyu anasema hili jambo liko hivi na huyu anasema liko hivi ndo sawa sawa na ile asli ya neno ninarudia kule fa intanaza'tum fi shay'in basi wapo mta gom, gombana katika jambo au mtagombea jambo au mtakhtalifiana katika jambo faruduhu ila Allah basi lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume sallallahu alaihi wasallam maana kwa Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani na rasuli manake sunnatun nabii sallallahu alaihi wasallam ai maana yake alkitab wa sunna Qur'ani na sunna وقال تعالى na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia wa anna hadha sirati mustaqima na kuwa hii dini ya Uislamu ndiyo njia yangu iliyonyoka. Kwa hivyo tufanyeje sasa? Fattabi'uhu, basi ifuateni. Wala tattabi'u subula, neno subulun ni jamu ya sabilun. Sabilun ni njia moja, subul ni njia nyingi. Wala tattabi'u subula, wala musifuate njia nyingi fatafaraka bikum an sabili itawa asili yake neno itawaepusha na kuwaweka mbali na njia ya haki ile sirati mustaqim mara umefuata huku mara umefuata huku mara umeshika hili mara hili umeacha ukashika hili mara ndio hiyo ndo subul kwa hali hiyo utajikuta ile sirati almustaqim umeiacha wakala taala na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia qul waambie in kuntum tuhibuna Allah iwapo nyie mwampenda Mwenyezi Mungu kwa haki ya kumpenda fattabi'uni basi nifuateni mimi jawabu yake nini hiyo in yuhibbukumullahu atawapenda nyie ndio jawabu sharti ile fi'lu sharti in kuntum jawabu yake yuhibbu atawapenda yuhibbukumullahu atawapenda Mwenyezi Mungu si hivyo tu wayaghfir ni atufia yoe eh? na atawasamehe yaghfir lakum dhunubakum na atawasamehe madhambi yenu kwa hivyo yoyote anaidai kwamba anampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafuata mwendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam والآيات في الباب كثيرة معلومة na aya katika mlango huu ni nyingi na zenye kujulikanwa wa amma alahadith ama hadithi hadithi fakathiratun jidda ni nyingi mno wa hiya mashhuratun nazo ni zenye kujulikanwa mashuhuri kabisa فنقتصر على طرف منها بس تنفوبلزيكا نكتاجا انشا katika hizo طرف معناها سواء سواء حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف نهيدو يتوى حرف الكف ايه بين بين هذا طرف انشا Kwa hiyo tunataja sehemu ndogo ndio makusudio kusema ncha, maanake anakusudia kutaja sehemu ndogo. Na Kiswahili kuna ncha, kuna na kilele, vitu viwili tofauti. Eh. Ncha inaweza kuwa kwenye mkuki, kilele hakiko kwenye mlima, hakiko kwenye mkuki. Anasema an Aisha radhiyallahu anha, imepokewa kwa bibi Aisha, Mwenyezi Mungu amuye radhi قالت amesema قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا mwenye kuzua katika dini yetu yani jambo letu maana dini yetu dini yetu hii ma kitu ambacho laisa minhu si katika dini fahuwa raddun hicho ni chenye kurejeshwa hapa pana sharti sharti yenyewe kwamba mwenye kuzua katika dini yetu kitu ambacho hakiko katika dini kinyume chake ukizua kitu ambacho kimo katika dini basi hukatazwi man ahdatha mwenye kuzua fi amrina katika dini yetu hadha hii ma kitu ambacho laisa minhu si katika dini takiingiza ndani ya dini basi fawaradun hicho kitarejeshwa lakini mtu amezua kitu kilichomo ndani ya dini hakitorejeshwa mfano kusoma Qur'ani imo katika dini au hakuna tukakusanyana sisi tunasoma Qur'ani bwana wewe soma makara moja ukimaliza anasoma huyu maliza anasoma huyu daira hii eh tunasoma kama hizbu vile umefahamiana kule kusoma pamoja ndio tumezua lakini tulichokizua ni kipi minhu ni katika dini Qur'ani tunaisoma Qur'ani lakini kwa pamoja anasoma mmoja kisha anasoma mwingine tumeelewana kwa hilo haliwezi tukatazwa au tukaamua sisi hapa tukusanyike tueleze sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam au tukusanyike tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam au tukusanyike tutoe sadaka ya chakula kila mmoja ale aondoke neno sadaka lipo ndani ya dini au hakuna kwa hiyo kule kwamba kutolewa sadaka watu wakala tumeelewana eh? ndicho kitakuwa kwa hiyo itakuwa ni jambo limezuliwa ndani ya dini kwa hiyo itakuwa hakuna tatizo lakini lile ambalo tukasema leo bwana weekend tukusanyike watu wote hapa msikitini bwana tuangalie mpira kama vile wanavyoangalia msikiti wa Makadiani pale wanaangalia mpira na sisi tuweke mpira hapa maana leo bwana ili watu tuwapate waswali wengi leo tuweke mchezo wa Manchester hapa Je, mkucheza mpira Manchester, kuweka TV ukawavuta kwa jambo ambalo halimo katika dini, ile itakuwa fawa raddun, ile litarejeshwa, halikubaliki. Au tukasema bwana, watu bwana, siku hizi wanapenda sana kulewa, kwa hiyo tuweke vipakti vile vya ulevi vinaitwaje vile, eh, kiroba maanake ukifa unatoa ndani ya kiroba ukipatikana kiroba tugawe kimoja kimoja watu watakuja wengi kuswali jambo halimo katika dini tumeelewana kwa hiyo haliruhusiwi wallahu wa rasuluhu a'lam yajeisha hiyo hadithi وفي eh? riwayatin من عمل عملا من يكتند matendo ليس عليه amruna ambayo hayana amri yetu, maanake hayamo katika dini yetu, fahuwa raddun, hayo ni yenye kurejeshwa. Wallahu wa rasuluhu a'lam.